Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Пред две саботи зборувавме за Скопскиот земјотрес. Мијата сабота зборувавме за Првата светска војна. Денес, што е наред? Крајот на Втората светска војна. Со темата под наслов Атомска бомба. ова е една тема која што има многу што да не поучи денес, поточно да не подсети, бидеќи за ова и сме читали, и сме слушале, а повеќе мислам на некои духовни поуки, затоа денес нема да споменувам статистики. Не е битно колку луѓе загинале од фрлањето на првите атомски бомби пред 69 години во Хирошима и Нагасаки, туку што тоа представуваше за светот и што тоа представува за нас. Да се подсетиме светот, почнувајќи од таа година, сметаше дека влегол во некоја нова ера, Бидеќи знаете до тогаш луѓето си ја делеле својата материјална историја на камено доба, на бронзено доба, бакарно, на железно и железното трајало до 1945 година, а од тогаш наваму се живееме во атомската ера, така сте читале, така сте слушале така би било проповедано и во на училиште и, и секаде. Меѓутоа светот ако не верува во Божјето слово, ништо нема да научи од историјата. Луѓето обично ништо не учат од историјата. Обично, затоа историјата кај многу народи се повторува. Затоа историјата глобално во светот се повторува. Единствено од историјата можеме да учиме ако историјата ја следиме не само од после, бидејќи како што видевме јатата сабота, кога историјата само од после се следи, лесно може да се биде заведен, бидејќи таа не е ништо друго, туку збир на човечки пропаганди. Туку, ако ја следиме и однапред, односно, ако ја следиме во светлината на библиските пророќства. Не знам колку денес сме будни и ги следиме настаните што се случуваат. Например, дали забележавте дека еден актуелен сегашен председател на Соединетите Американски држави, значи на вториот звер, До сега, откако беше дојден на власт, спроведуваше една политика која што беше изразито антихристијанска политика. Политика, значи, уште од сите овие така наречени арапска пролет, сите војни, значи, во Северна Африка и понатаму на кај Блискиот Исток, Секаде каде што се рушеа до тогашни власти, на власт доаѓаат радикални исламисти кои што прогонуваат и убиваат христијани. И сите тие не се ништо друго, туку а, ученици и студенти на ЦИА. Своја своевремено читав токму во книгата, не се секам дали тоа беше во книгата Јерусалим 2014 или во некоја друга, дека и исламската револуција во Иран 1979 година беше дело на ЦИА. Дали знаете зошто? Зошто ЦИА би донела на власт еден режим кој што ќе биде изразито антизападен, антиамерикански настроен и најважно це е антиизраелски настроен. Затоа што во 1871 година 1871 година еден од водечките масони Алберт Пайк од 33 степен на италијанскиот масон револуционер Джузепе Мацини му пишува писмо датирано 15 август 1871 година го има и на интернет може да го побарат да ја прочитате поддетално неговата содржина. Во тоа писмо Алберт Пайк му изложува на Мацини план како да се стигне до новиот светски поредок по пат на три светски војни. Однапред, значи, се кажува какви ќе бидат трите светски војни, конкретно, и каква ќе биде целта на секоја од нив. Само ќе ги сумирам значи, заклучоците од тоа писмо. Целта на Првата светска војна, според Алберт Пайк, пишувано 1871 година, е да се сруши царскиот режим во Русија и Русија да се претвори во агресивна атеистичка земја, значи комунистичка. Целта на Втората светска војна е, иако Албар Пек тоа не го кажува, јас ке додадам исто така од масоните финансирана и донесена на власт нацистичката партија на Хитлер, да се конфронтира нацизмот со еврејството, со ционизмот, да биде поразен нацизмот, да се формира држава Израел, односно да се формира еден од важните столбови во плановите за остварување на новиот светски поредок А која е целта на Третата светска војна? Нешто што одамна првиот звер се обидувал преку крстоносните војни да го стави под контрола, но никогаш трајно не успевал. А тоа е да се порази и да се стави под контрола целиот исламски свет. Значи, Третата светска војна, тие ја планираат како војна помеѓу ционизмот, како што се вели во писмото, или западниот свет, со се Израел и исламскиот свет. И сега денес се поставува прашањето. Некои луѓе следам оваа седмица на разни дискусии. Се поставува прашањето. Зошто одеднаш американскиот председател Обама наредува воена интервенција во Ирак против така наречената исламска држава. Кога досега, досега тој немаше таква намера, барем јавно, според неговите јавни настапи и воопшто прокламираната политика на Стейт Департментот. Досега немаше таква намера. Некои велат што е можно, а времето ќе покаже дали е точно, дека се работи за тајна, но сигурно решителна интервенција на Ватикан. Првиот звер му наредува на вториот. Дури ако вториот до сега не мислел тоа да го прави да започне војна против исламската држава, против самопрогласениот халифат во Северен Ирак. Дали знаете што одговорил деновиве поглаварот на тој халифат? Ги повикал сите муслимани да се борат против Рим, додека конечно не го освоиме Рим. Се поставува прашањето дали живееме во деновите денес кога треба да почне последната крстоносна војна, кога треба да почнат да се исполнуваат пророштвата од Данијел 11 глава 40 стих па натам. Последните пет стиха кои што не се исполнети и кои што завршуваат со крајот, со Господовото второ доаѓање. Дали живееме на самиот крај на историјата на овој свет? Реков времето ќе покаже, но наше е да ги следиме настаните, не само отпосле, како што тоа ќе ни го сервира режимската пропаганда на новиот светски поредок и платените медиуми, туку да ги следиме и однапред, односно, наше е будно да ја проучуваме Божјата реч, господовите пророќства особено, книгите на Данијел откровение особено, и се разберат другите книги каде што има пророќство за последното време. За да ги препознаваме деновите, да го препознаеме времето во кое што живееме. Би сакал во контекст на Кажаново сега малку да се вратиме на крајот на Втората светска војна и по трет пат да повторам дека од завршувањето на таа војна до денес, не постоеше нито една мирна година во овој свет. Че, значи, скоро 70 години секаде, некаде се војува во секоја година. Интересно е што за некои држави Втората светска војна воопшто не е завршена до ден денес. Знаете ли дека помеѓу Русија и помеѓу Јапонија се уште не е склучен мировен договор од Втората светска војна до ден денес. Имаат еден спор околу така наречените Курилски острови на север од Јапонија, кои што Русија ги држи под своја власт. Јапонија претендира на нив, сака да ги присоедини кон себе и заради тоа Втората светска војна помеѓу овие две држави се уште не е завршена. Се уште не е подпишан формално правно мировен договор помеѓу нив. Но тоа е помалку битно. Дали знаете како Соединетите Американски држави го оправдува фрлањето на атомските бомби врз Јапонија, каде што пред се гинеше цивилно население. Се сакавате, кога мејата сабота прочитав изјавата на Херман Геринг, вториот по ранг нацист во фашистичката империја. За тоа како државната пропаганда многу лесно може да го убеди народот, собствениот народ, да појде во војна. Се секијам на 60 годишнината од Втората светска војна, кога бев во Хартланд, читав цел извештај во врска со тие настани во Тајм списанието, каде што во детали се опишува сите подготовки и целата операција за фрлањето на пуште првата бомба врз Хирошима на 6 август и втората врз Нагасаки на 9 август. Жртви во, таа, во, во тие две бомби, најголемите жртви беа цивилно население. Се разбира. Американците тоа го оправдува и се уште мнози не веруваат во таа пропаганда, дека фрлањето на атомските бомби беше необходно за да се заврши војната што поскоро со Јапонија, бидејќи ако не, не беа фрлни бомбите, војната со јапонците можеше да трае до недоглед, затоа што јапонците се толку фанатизиран народ, што тие би се бореле до последен човек, до смрт. Да, значи, целата, на целата нација и се припиша тој дух на <laughs> камикази, односно на самоубиствени борци, и дури, оно што посебно ме изненади, прочитав во тоа списание тогаш, Инако во тоа списание, сите броеви на тоа списание ги имаат, ги чуваат таму во библиотеката во Хартланд. Прочитав дека Американската воена команда ги прогласила сите жители на Јапонија за воена цел, значи за мета, и, и дека таму во Јапонија не постои цивилно население, туку дека сите јапонци се милитантни. Сите јапонци се воена цел, сите јапонци се непријатели. Може да замислите, ова е нешто пострашно од Хитлер. Никогаш Гебелсовата фашистичка пропаганда не прогласила цел еден народ за таков непријател да против сите жители, против цело население на тој народ да се води уништувачка војна. Че значи, тоа ни нацистите не го направиле. А дали американците престанале да војуваат, да провериме сега државната пропаганда престанале да војуваат, кога Демек со фрањето на атомските бомби сакале поскоро да ги завршат војните и да спасат нови жртви, односно да спречат нови жртви на нивна страна, нови американски војници да гинат во понатамошни војувања, се разбира не. Државната пропаганда е секогаш плитка, Тоа го гледаме секаде и секогаш, особено кога се во прашање големите сили. Се секавате, војната против Ирак пред 11 години ја започна со изговорот дека Садам Хусейн има хемиско оружие. Истиот изговор го искористија во врска со Сирија, дека Басар има хемиско оружје. Потоа, кога заврши војната со Ирак, самите кажаа, без срам и перде, дека не било точно. Дека Садам Хусен имал големи залихи на хемиско оружје. Војната против Иран, Израел ја пропагираше под изговор да се спречи Иран да не го развие нуклеарното оружје. Колку Иран има нуклеарно оружје и нуклеарен потенцијал, дали 20%, дали 90% веќе, ние не можеме сега да кажеме, но едно е сигурно. Кога сакаат да направат војна, слугите на сатаната во овој свет. Кога велам слугите, не мислам на еден куп неверници, кои што не ни знаат дека му служат на сатаната. Туку мислам на оние кои што свесно му служат на сатаната. А тоа се најголемиот дел од денешните политички водачи во светот. И тоа не е случајно. Кога сакаат да направат војна, Се што треба да направат според рецептот на Геринг е прво да подготват една добра пропаганда. Кога ќе направат пропаганда, тогаш е лесно да влезат во војна. Ке прочитам само еден цитат во врска со овој аспект, кој што не успев да го прочитам мејатата да сабота. Еден познат новинар од 1952 година за време на Кореанската војна, значи Америка веднаш се пушти во разно-разни војни по завршувањето на Втората, која што наводно сакаше што поскоро да ја заврши, за да не гинат повеќе американски војници во светот. Колко е тоа имбецилно, колко е тоа идиотски и трагикомично, ношно ќе беше комично да не беше трагично, во светлината на сета, на сета историја од тогаш наваму за овие 70 години. Внимавайте што вели Роберт Милер, дописник на Обединетиот печат на Соединетите Американски држави и известувач од Корејската војна 1952 година. вели постојат некои факти во врска со војната во Кореја, што издавачите и уредниците ги печатеа, а кои што беа чиста измислица. Мнозина од нас кои што ги испраќавме овие извештаи, знаевме дека се тие лажни, но моравме да ги напишеме, бидејќи тие беа официјални сообщенија од воените власти, од генералштабот, а беа издавани за објавување Иако луѓето кои што биле одговорни за тие сообштенија, знаеле дека се невистинати. Во следната на овие зборови од далечната 1952 година, тогашната војна која што Америка ја водеше во Кореја, колку можете денес да им верувате на медиумите кога известуваат за разноразни настани од денешните случувања по светот. Но сега да го обрнеме нешто внимание на нешто поважно. Атомските бомби што експлодираа во Јапонија пред 69 години се играчка во споредба со денешното нуклеарно вооружување. Меѓутоа, и тие бомби тогашни, во моментот кога експлодираа, заедно со нив експлодираа некои заблуди, кои што дотогаш ги држеше светот, па и голем дел од христијанскиот свет, кој што беше заведен од тие заблуди. Експлодира заблудата дека материјата е вечна. Заведените комунисти ден денес се уште веруваат во тие заблуди, како што и голем дел од светот се уште верува во Дарвиновата теорија на еволуција, иако е таа одамна побиена теорија. Луѓето едноставно кога сакаат да веруваат во лага, тие продолжуваат да веруваат без оглед на, на фактите. Атомската бомба докажа колку е не голема, колку е огромна енергијата што ги држи честичките, протоните, внатре во атомското јадро. И тоа, кога експлодира една атомска бомба, тоа е една ограничена количина – многу ограничен материјал. А колкава енергија е енергијата што се наоѓа во сите атомски јадра, на сите атоми во Вселената, во универзумот, или само во нашиот свет. Кога таа енергија би била ослободена, колку тоа би било големо, разорно, уништувачко. Од каде сета таа енергија? Според природните закони, протоните кои што се сите позитивно наелектризирани, би требало сите да, да се распрснат, да се одбиваат меѓу себе и да го уништат атомското јадро, а не да бидат заедно соединети во него. Постои, значи, сила многу поголема од електромагнетната сила, која што ги држи протоните во атомското јадро а со тоа целиот материјален свет. Таа сила на очистите не знаат како да ја наречат и едноставно ја нарекуваат јаката сила. Тие велат дека во Вселената постојат четири сили. Јаката сила, слабата сила, електромагнетната сила и гравитацијата. Многу е лесно да кажете дека најголемата сила што досега ја запознале, благодарение на атомската бомба, е јака сила. Само да ја наречете јака сила. А да не сакате да признаете дека е тоа господовата сила, која што тоа го прави наспроти, наспроти сите досегашни научни закони. Да прочитаме еден текст во Колосијаните, првата глава, послание на апостол Павле до Колосијаните, првата глава. Апостол Павле зборува за нешто што може би е само на ова место кажено во целото свето писмо, кога сака да го воздигне Христа, кога сака да им укаже на колосјаните кои што веќе некои од нив може би почнале, биле заведени од една човечка филозофија во нивно време, да ги обожуваат ангелите, Прва глава Колосијаните, 15 стих, апостолот напишал за Христа, тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание. Бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата преку Христа е се создадено, значи и сите атоми, и сите сили, и сета, сета она фантастична мок што се крие во атомските јадра. Се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Замислите, се е преку него и за него, за Христа создадено. И 17 стих, кој што е интересно, во Константинов гледам дека го нема целиот 17 стих. Тој е пред се и се во него стои, вели овој превод. Англискиот превод вели се во Него, во Христа се одржува. Значи, Колосјаните прва глава, 17 стих. Сплотување. А, добро, благодарам. Интересно. Значи, и частичките во атомското јадро се сплотени. научи велат со така наречената јака сила. Само затоа што не знаат што е тоа, го нарекле јака сила. Апостол Павле вели дека во Него, во Христа, сето тоа се одржува. Материјата не е вечна. Атомската бомба ја експлодира таа целата материалистичка филозофија уште од масонскиот 18 век. Наваму. Енергијата е вечна, затоа што Господ е вечен. Неизиниот извор. Затоа најсена ако даде Господ живот и здравје. Ке зборувам малку подетално. Се во Христа се одржува. Се е преку Него и за Него создадено. Тој е пред се, тој е над се. А понатаму во втората глава ќе рече дека тој, Христос, во Него живее телесно сета полнота на Божеството. Апостол Павле не штеди зборови за да го воздигне Христа над секоја власт, над секоја сила што постои во универзумот. А се разбира, човечките, земските власти на ова планета се ништо прав и пепел во споредба со овие престоли, господства, ангели, архангели, кои што се создадени на небесата, во споредба со небесната хиерархија, со преславните херувими, серафими, и сите оние суштества кои што апостол Јован во откровението не знае ни да ги нарече со некое земско име, туку едноставно вели четирите живи суштества. Ние многу малку знаеме од сето она што постои, од сето она што е создадено. А и Библијата само многу малку ни открива, многу малку ни го отвора тој прозорец, да дзирнеме малку повеќе малку надвор и од нашиот свет. Многу малку знаеме и за нашиот свет, бидеќи сето она што се знае е многу малку во однос на сето она што се уште не е откриено. Но едно е сигурно, ако веруваме дека Христос е создателот на сето тоа, дека все во него стои и се одржува, тогаш и ние можеме да се одржиме во него во ова последно време. Тогаш нема да се плашиме ни од војни, ни од неволи, ни од страдање, ни од глад, ни од смрт, затоа што Христос воскреснал од мртвите. Затоа што Тој ја победил и смртта. Затоа што Тој го победил и времето, затоа што тој ги скршил сите окови, сите синджери кои што го врзуваат грешниот свет, грешниот човек. Го победил времето и ни ја дал вечноста на дофат. Бидеќи вечниот живот не е нешто што допрва треба да се започне, туку нешто што со вера уште сега и тука може да се живее, да се влезе во него. Дали на вистина живееме во времето кога треба да се исполнат последните пет стиха од Данијел 11 глава? Предвидувањата велат дека западниот свет, начало со првиот и вториот звер. Треба да го победат, да го стават исламскиот свет под контрола. Потоа да го спостават нов светски поредок. А со тоа ќе следат сите прогонства, ќе следи жигот на зверот, ќе следи универзален закон за сите жители на планетата, Не е битно со која и каква технологија, дали со чипови под кожа или поинаку, дали тоа ќе биде на чело или на рака, тоа е помалку битно. Битно е дали во духовен смисол ќе го примиме жигот над зверот или Божиот печат на нашите чела. А жигот може да се прими и на рака, значи, ако со умот не се согласуваме и знаеме дека е жик на зверот. Но од страф и од компромис може да се прими жигот на зверот. Не само од лично убедување, и од страф и од компромис. Затоа тој се прима и врз чело, и врз десната рака. А Божиот печат се прима само врз чело. Бидеќи само ако умот ни е посветен од Светиот Дух и целиот живот, сите намери, побуди, сите дела, мисли, зборови, ќе ни бидат посветени. Ако изворот е чист и сето останато ќе биде чисто. Нека Господ ни даде во овие последни денови, во кои што веќе гинат и страдаат илјадници, стотици илјади христијани, не само на Блискиот исток. И тоа првенство многу лесно може да дојде кај нас. Во многу поскоро време, отколку што мислиме и се надеваме. Да ни даде таа вера и тој дух, да и ние обстоиме, да и ние се одржиме, да и ние се сплотиме, во Христа и да обстанеме за време на големите неволи и да влеземе заедно со Него во градот ни спортите Нека му е фала и слава вечно. Амин.